Falëndërimi absolut i takon vetëm Allahut të madhërishëm. Salavatët mbi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, mbi shokët e tij dhe ata që e pasojnë me të mirë deri n'ditën e kiametit. Do të flasim, në vazhdim, për disa prej fjalëve të cilat kanë të bëjnë me, me kufrin, Allahu na rujt prej kufrit dhe prej shqiptimit të kufrit, ku përmendëm se Nëse njeriu tallet me ndonjë prej fjalëve të Kur'anit, për shembull thotë wan nazi'ati naz'a, dhe të ngjashme, dhe e merr fjalën dhe përsërit si të tillë, kishe. Dhe don me përgjasu me fjalët e veta Kur'anin. Kjo është prej prej kufrit. Apo nëse njeriu thotë se Kur'ani është i krijum, apo ka pas, thotë hoxha këtu, Bedr Rashid al-Hanafiu, ka pas prej njerëzve gjatë mësimit të Kur'anit që kanë marrë rrogë dhe i kanë kërku fëmijëve të holla, Dhe kur ka ardhë dita e enjte, pra dita para xhumasë, ndërsa xhumaja dhe shtuna kanë qenë ditë feste te muslimantë, kur ka pas sheriat, atëherë i kanë thënë mësuesi i ka thënë nxënësave inna Allahe lemma khalaqa al-Kur'an kur Allah ka kriju Kur'anin e ka kriju edhe të enjtën domethonë qiti paret kjo është kufrë kjo është kufrë po ashtu ka thonë Wa lana fil qidri wal baqiyatu salihat. Nëse thot ndonjëri prej njerëzve, neve në tenxhere nuk na zihen te fjalët e Allahut wal baqiyatu salihat. Kur don me thon dikush prej njerëzve, e tash qit para paguj për ujin që ta fryn apo për sendet që t'i ban edhe për mësimin që ta ban, nëse don me shpreh se neve nuk jetojna me me ajër apo kështu me radhë, prej fjalëve që i përdorin njerëzit normale, që nuk janë kufër, po ka prej njerëzve që japin dozë edhe Kur'anin e përzin n'tallje. Apo në atë ironi që e shprehin. Për shembull thotë dikush, po këtu wal baqiyatu salihat nuk zihet tenxherja me baqiyatu salihat, kjo kufër është, ka thonë. Po ashtu thotë nëse dy veta janë zonë mes veti. Wala yakfi min al khubz, as nuk t'sjell diçka prej bukës. Apo nëse thot la hawla është kurrgjo hiç, këto gjitha që i përmendëm janë kufër. La hawla wala quwwata illa billah ka njerëzi, nuk t'jep bukë. Dini vëllazër, se ka njerëzi kur i shprehin këto fjalë, qëllimin ndoshta e kanë të mirë me shpreh diçka. Por se duhet me pas kujdes. Kur të folna, kur të flasim me terme të sheriatit të Allahut, kur flasna me sende të fesë të Allahut subhanahu wa taala, nuk bahet hajgare me ta. Nuk bahet hajgare me ta. Andaj duke thot la haula wala quwata illa billah, nuk bie buk. Por thuj njerit, normal, s'ka nevojë me ironi. Andaj muhabetet, konfliktet e njerëzve, problemet e njerëzve, që ka mundësi ndoshta ky është në hak, ky personi që ban kufër, Në atë aspektin e zankës që e ka me dikan ka mundësi n'hak është, por ne duhet me paguj dikush. Por fa, çfarë fajt ka feja në këtë rast? Kështu që shejtani ndonjëherë, palës e cilja është zullumqare, në këtë rast, nuk ja ka parë, për shembull, që duhet me ia dhonë, për shembull, të ka borxh dikush, o të ki be frikë Allahut, ti thua, ki frikë Allahut nuk ngin, ma thon çfarë, ki frikë Allahut nuk ngin, kjo kufër o vlazër, Ka mundësi me hak e kije punën e borxhit, duhet me ta kthi ai. Por ti thuj n'këtë rast qitmi paret mue. Ti qitmi paret mue, paguma. Se fmijt hekin, e shpia s'ndreqet, e kështu me radhë. Por mos e përzi punën e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. E njerëzit, shpesh herë, në veçanti kur nuk janë të koncentrum, në veçanti kur nuk janë normal, në veçanti kur nuk janë në humor normal, por janë nervoz, ka dol nervoz prej shpijes, Dhe ka ndonjë problem shumë të madh, i ngushtohet rrethi dhe imani është dobësuar shumë, ai shejtani çat punë ka. Që kur ke arrit këtu pari te, me të shtinë edhe pak edhe me rrxue. Problemet janë ato që e shtin njerin. Andaj besimtari me kon i kujdeshëm. Edhe në këtë rast nuk ja vlen ajo fjalë me thon po unë s'e kom besu me zemër kët. Ngase dijetarët e din shumë mirë se ti e beson me zemër këta. Ti nuk ke problem me zemrën, ti ke problem me gjuhën n'këtë rast. Njeriu ka problem me gjuhën n'këtë rast, me shqiptimin. Andaj, fjalë të këtilla, la hawla wala quwwata illa billah nuk ngin, la hawla wala quwwata illa billah çka të bëj me ta unë, edhe kështu me radhë, janë fjalë të rrezikshme që të nxjerrin prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse në zankë je kon tamam. Edhe nëse në zankë qëllimin e ke pas tamam. Por se në këtë rast nuk duhet me pësu dikush tjetër për shkak borxhit tan. Për shkak asaj që Allahu të ka sprovu me një sprovë. Se tek e fundit, o vëllezër, asnjëri prej njerëzve nuk shan apo nuk ban kufër dhe nuk thot ndonjë fjalë vetëm se prej zorit e thot ata. Prej qejfit, shumë pak edhe ato. Me qëllim, bash nijetin me ba, thot Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullah, s'ka njerëzi në dunja që qëllimisht thonë du m'u bo shka. S'ka kështu njerëzi Por se njeriu I ngushtohen rrugt Problemet i shtohen Bjen skena e tillë Muhabeti vjen Edhe në fund njeriu E shpreh këtë fjalë Allahu na rujt Nëse thotë njeri La hawla Wa la kuwata illa billah Edhe fjalë të tilla Apo la ilaha illa Allah Apo subhanallah Apo ittaqillah Ki frikë Allah Dhe fjalë të fesë Që janë të Kur'anit Që njeriu Njerëzit i përdorin Në këtë rast ka mundësi Ka mundësi Në shumicën e rasteve Edhe njeriu zullumqar i përdor ta Dhe ai ti përdor ti edhe ti në këtë rast, hin borxh te kush, te Allahu xhel-le ue ala. Dini vëllazër se njeriu në tabiat është zullumqar. Njeriu në natyrë është zullumqar. Edhe është injorant. Allahu xhel-le ue ala në Kuran e ka përmend se njeriu është injorant. Edhe njeriu është zullumqar. Dhe kur shtrëngohen sendet, kur të kaplon kriza, kur njeriu ka nevojë ato të holla me i marrë, apo qat problem me krye, Atëherë me problemet njeriu ka mundësi me i bo zullum ndonjë personi sikur është njeriu apo edhe ma keq në këtë rast sikur që është puna e fesë. Me shkel punën e fesë. Në veçanti kur pala zullumqare që shitet viktimë ta përdor emrin e Allahut. A be thot për Allah be falmi? Në këtë rast ki kujdes mos i thuj ti Allahi s'ka faj në këtë rast. Ai thot për Allah, ti mos thuj në këtë rast. Ajo fjala Allah nuk m'ban dobi mua. Ka njerëz këto, përdorin fjalë kafara fil wujuhi kulliha, ka thon Bedr Rashidi, El Hanafiu, Allahu e pastë mëshirue, thot ban kufër njeriu në të gjitha këto raste. Po ashtu, nëse e thot për tesbihun apo për la ilaha illa Allah. Po ashtu nëse thot njeriu subhanallah, që muslimanët e përdorin shpesh subhanallah. Apo nëse thot, o deri kur ti ki me thonë Subhanallah? Deri kur ti ki me thonë Subhanallah? Sikur që ka ndodh në mexhlisin e hoxhës së Ebu Abdillah El Hakim të imam Hakimit, rahimehullah muhadithit të njohur, ai që ka përmbledh Mustedrekin, ka ndodh në mexhlis të hoxhës së vet, kur njëni prej njerëzve i ka thonë hoxhës vet, deri kur mo ti ki me na thonë, hadethena fulan, an fulan, an fulan, deri kur ki me na tregu hadithin, na ka tregu filani, nga filani, nga filani, nga Rasulullahi. Ka thon, Qum ja kafir. Çu, o kafir. Ngritu, o kafir. Nuk i musliman. Ngase këto janë fjalë të kufrit. Pra nëse njeriu i thot besimtarit tjetër, muslimanit tjetër, deri kur mo ti subhanallah ki me thon nonstop. Apo e ke rjep emrin e Allahut. Kafara listikhfafihi fil kull, në këto raste njeriu ban kufër, ngase e ka shkel apo e ka nënçmue emrin e Allahut subhanahu wa taala. Dini vëllazër se këtu Hoxha Bedr Rashidi përmend ndonjëherë fjalë të cilat nuk mërrijnë në kufër. Na do t'i përmendim këtu ato fjalë, por të cilat do të themi në fund se nuk janë kufër. Dijeni se ulemat e Hanefive, ulemat e medhhebit Hanefi, në çështjen e kufrit janë prej ulemave, prej dijetarëve që kanë shtrëngu ma së shumti. Po janë prej dijetarëve që kanë shtrëngue ma së shumti. Po ashtu thot, nëse njeriu gjatë barjes së haramit, Allahu na rujtë, kur njeriu ban haram, për shembull nëse lun komar, lun bixhoz, thot dhe ato Zarrat i merr njeriu me lujt me to, edhe thot bismillah. Me zarra i merr zarrat me lujt, thot bismillah, apo tablanet lun, apo në një loj me fitim e lun, apo tek e fundit edhe sikur që janë në kohën e sotit këto lojët e bixhozit më të reja që janë sikur bastoret e tjera, thot bismillah, me bismillah ta nisi, kjo a kufër vëllezër. Shejtani i mallkum dëshiron njeriun që ta çon në kufër. Nuk është stacioni i shejtanit harami. Stacioni kryesor i shejtanit është kufri. Shejtani mundohet njerin me çua pa po, në bixhoz. Ma shkurt me fitu diçka më shpejt. Dhe kjo është një smundje shumë e keqe për njerëzit. Thot, nëse njeriu merr zarat me i lujt me bismillah, kefer, ban kufër. U men kale inde ibtidai shurbil khamr, apo gjatë pirjes së alkoholit, apo të zinas, apo ngrënies së haramit, apo ngrënies së kamatës, thot njeriu bismillah. Nëse thot në kto raste bismillah, kjo është kufër. Kafara bil ittifaqi, bën kufër me pajtimin e të gjithë dijetarëve thot. Ngase kjo është nënçmim, nënçmim i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Apo po ashtu edhe nëse thot pas ngrënies së haramit, alhamdulillah. Edhe se thot në medhheb ka polemikë të ksaj. Në veçanti thot dijetarët e medhhebit thon, nëse e konsideron se kjo është rizk, Allahu më ka çue, unë them alhamdulillah, atëher kjo është kufur. Thot kam dëgjue nga disa prej hoxhallarëve të mëdhenj, kjo nuk është kufur tash. Do ta përmendim, kjo nuk është kufur, po kjo ka thon, ai hoxha i madh i medhhebit në at vakt, e pas ka thon, po nuk është kufur. Thot men qala fi mawdi al-amri li shay. Kush i thot dikujt për njerzve për me hi, për shembull izën me i thon bismillah. Te na përdoret me të madhe kjo bismillah. Hin, ka thonë disa prej hanefive që a kufër, kjo nuk a kufër vllazër. Me i thonë dikujna për njerëz, bismillah. Apo me ia dhon telefonin, bismillah. Kjo nuk është kufër. Nuk është nënçmim i fjalës Allahut, subhanahu wa ta'ala. Po, si, sikur që përmendëm, nëse ja jep diçka që është haram, bismillah, kjo është tallje. Por nëse jep halal, diçka që është halal, bismillah, kjo nuk është kufër. Po këtu e pas kanë thonë, Hanefit e pas kanë thonë, na e përmendim këtu se e pas kanë thonë, dhe përmendëm se ata pas kanë vështirësu dhe pas kanë shtërngu dikun, kur në fakt nuk ka qenë kjo e tillë. Nëse i thotë njeriut, Bismillah, merre, Bismillah, hec, Bismillah, haje, edhe kështu me radhë, në këto raste nuk është kufër, po këto e kanë përmend si, si kufër. Po ashtu thot, kush i thot Kur'anit se Kur'ani është i huj, nuk është i arabëve. Kur'ani nuk ka zbrit në gjuhën arabe, ka, ka zbrit për të huj. Kjo është kufër. Dhe kush i sheh luftatart musliman që dalin me luftu në rrugt të Allahut. Dhe u thot se këto janë barkmëdhej apo llaskuca, dojn me hangër vetëm. Me fjalë të veta, kjo është borxh i Allahut dhe sikur që Zotnia e ngarkon robin e vet me diçka, ashtu edhe unë jam ngarku prej Zotit, kjo është kufër. Kjo është kufër. Au men kale, la usalli wa la akra ul Kur'an, kush thot nuk falna, vetëm me thonë, s'ka nevojë a falet as falet, kush thot unë s'falna, edhe nuk lezoj Kur'an, po ashtu banë kufër. Qabja, Knena, për shembull, jo Knena, Knena, apo ndonjë anë tjetër, nuk isha falë. Edhe kjo është kufër. Edhe kjo është kufër. Po ashtu nëse thot La usalli fa inna thawaba yakunu li sayyid. Nuk falna, robi nëse thot, robi dikujna, thot nëse unë nuk falna se sevapi i shkon zotnies. Edhe kjo është kufër. Apo nëse thot njeriu në Ramazan, thot boll jam fal. Edhe kjo boll si falmi në Ramazan. Edhe kjo është kufër. Apo nëse thot kullu salatin bi seb'in. Nëse thot se namazin në Ramazan na paguhet neve 70 fish, sikur që ka ardh hadithi, atër, unë jashtë Ramazanit nuk falna, se boll jam falë Ramazan. Apo nëse i thuhet njënit prej njerëzve falu, edhe ai edhe nëse tallet, thot, nuk falna be, kjo është kufër, Edhe nëse thotë, kam min hadhihi salawat fi innahu daqa sadri minha, më është ngushtu gjoksi prej namazit. Nëse thotë më është ngushtu gjoksi prej namazit, edhe kjo është kufër, apo nëse thotë jam ngi prej namazit, apo nuk më pëlqen namazi, edhe kjo është kufër, apo nëse thotë Asbiru ila maji i shahri Ramadan. Dini vëllezër se këto fjalë që i themi shkurt vlejnë për të gjithë njerëzit që falin pesë vakte namaz. Vetëm nëse e shqipton njeriu këtë gjë. Vetëm nëse e thot. Nuk është muhabeti këtu a falet ai. Ka mundsi falet edhe namaz nate bile me të falë. Qëllimi është se nuk guxon me rrjedh kjo fjalë në gjuhën e besimtarit. Për pas, nëse don me tregu këta se dijetarët e kanë cilësuar si kufër. Por nëse e thot pa dhunë, e thot me tallje, me nënçmim, me hajgare, e kështu me radh, apo halal e bën, atëherë kjo është kufër. Au qala lil uqala la yadkhul